Hola, Golden, te viva el rape. Eh. Romelito aquí Pro Pro. Y ella sí sabe, claro que sí sabe. Está dura como casabe. No está enferma y es grave. Mami, ven y choca, lo, choca, lo, choca, lo. Así me gusta a mí, choca, lo, choca, lo, choca, lo. De una manera sweet. Suelto como arroz esto ando. Estos rapelas matando mambo. Juliando con ropa, ey. Quise decir raspando, con la cara con como Rambo, como filete mañón, te voy entrando. No eres bolsita deña para estarte ocultando, todo el mundo raspando. Todo el mundo raspando. Chocalo de una manera sweet. Choca, lo, choca, lo, choca, lo, así me gusta a mí. Choca, lo, choca, lo, choca, lo, de una manera sweet. Se formó la raspadera, Que traigan la hielera. Que se juntó KBP con el de la nueva era. Así que al colócate como quieras. Una mami del Bronx que me gusta un montón. Mueve lo rico, mueve ese chapón. Una mami de Queens que lo mueve bien sweet. Rico lo raspa, mirarle el bikini. Ya dio la nota del alcohol. Mi noticia solo guacharlo. Así que guía al ven, colócalo. Y ven, chocarlo. lo que te voy a rapar. De esa manera te voy a chocar. Bailame sensual, oh. so tight. Colden, ah, junto a KBP. Luz, luz, Lu mar, ah, indicado. Rompiendo el verdadero oro. Coming soon. Dímelo, selecta Kevin para esos Family Records.